Ishon Kaj capítulo. Apostolpa derechung manta. Nyugaha manachum apostol kani, manachum libri kani, manachum señor NINCHIK Jesus tahari manachum hamkunapas señor man inichis haikankichik, apostolpa joaquinkunam manachaskiwaptimpas, hamkunaha KICHIKMI Hamkunata señorman mi, sillo hina sutilla kachkaj apóstol kasqaymanta. Contraypi rimaqkunatam kaynata nini. Mikunaytawan tumanaytaqa chaski Iñiq warmiwan kasarakuspaiha kuskan imanko, wakin apóstol hina. chainatam ruran señorpa kunapas, chainatak Pedropas. Icha bernavi Bernabillachu Pitah soldado kanman manta gastakuspan, pitah obasta tarpuspa mana rurunta Pitach pitah animalkunata uyuachkaspan mana lichinta tumanmanchu, kuna kaykuna nisqayta kriwaqchik runapa hinalla. Muesespa qillqasqan leipipas kainata nin. irapit trillag amam nispa. Dios kaitaganera, manam animal animalkunamanta llakikuspallachu, aswanja Chikpah ejemplo y Imainam chakrapi yapukujpas, trillakujpas llamkam pagonta Chaskinampah, chaynam kaylayqa en karqa allinninchikpaq. Chaymi ñuqaykupas Tarpuchka hina, Espiritomanta kajkunata willachkaspaykuqa, Jamkunamanta Kusichachka hina Chaskinaiko Pagoikota. Hukunapas Jamkunamanta pagunta chaskichkaptinga, ñuqaykuqa manachu y Chaham manam chay derichuykutaqa chaskirqanikuchu, aswanja ñakarirqanikum mantienicunaykupaq. Chaynapi manta allin noticia willakushaiko mana desprecias kananpaq. Qamkunaqa yachankichikmi Diospa templumpi ofrenda kunamanta mikushankuta. Templope animal huañochejconapas, animal huañochisjancopa partinta Mikungo, Chainatahme señor pas pascamacherga, allen noticia willakojconaga, willakusjankuan cupa. Ichaga manam chay derechoitaga mañarjaikichikchu, nitajme geljamuchkaikichikpas, imapas juanaikichikraikuchu. Wañukuymi aswan alguien y imapas juanaikichikmantaja. Huapti kichikqa manañach alabakuymanñachu. Ñuqapaqa manam pachu manta alguien noticia willakuyniqa obligación niimi. Imainarach kayman allin noticiata mana willakuspayqa. Kikillaymanta premioi. kapuanjam premioy. dios pa Diospa kamachisqallantam rurachkani. Chay premio hija manta noticiata mana pagullapa in aspa derechuita mana mañakuspa Mana Manapipa servientin kachkaspaymi llapallanta servini, aswan Achkarunakunata kunata Gananairaiko. Judio kunawan kaspaija judio hinam kani paikunata gananairaiko. Moesespa leinin kunawan Kaspaija, leitam kasukuni paikunata gananairaiko. Chainata mururani leitaja mana kasukuna ikachkaptimpas. Moisés pa leinin mana gananairaikum, lei mana hinakani. Chaywampas Dios pa leinintaja kasukunim, Cristo pa leininta kasukuspay. Mana ancha iñiniyuhkunawan kaspaymi, ñuhapas chayna kani paikuna gananairaiko. mi paikuna hinakani, tapas salvanairaiko. Tukuy imatam rurani Cristomanta alin noticia y inaspa alin noticiamanta allin Y echas kichikpi hinapas, peja achka kalpas pankupas hukliam chaskin premiotaja. Hamkunapas kalpachka hinaya chik premio Gananakui Gananakuypi llapayan kajkunaqa tukuy imamantam kunko. Paikunaqa ruranku tukuruq premiota chaskinallankupaqmi. Ñuqanchikmi ichaqa rurachkanchik wiña wiñaypaq premio chaskinanchikpaq. Ñuqaqa Kalipani, manam ñawsa hinachu nitaqmi peleanipas yanqalla takachka hinachu. Aswanqa ensayaspaymi cuerpuyta kasuchini chaynapi hukunatapas yachachichkaspay mana qiparunaypaq.